Si t'ha deixat la xicota pel teu millor amic, si has suspès l'examen de mates, si t'han fet fora de classe, si estàs a 40 de febre... Montes! Si no internet i no pots xatejar. Hola, Mike Tranquil, pernil! Desconnecta del món real. Relaxa't, posa't còmode i apuja el volum. Comença In and Out. Presentat per Mike T i Floor Killer. Montes! Espera que agafo aire, ui. M'agrada això perquè eh, se sent l'Enric Font que diu apuja el volum i tu puges el volum, ja, el volum dels cascos. No sentia res. <laughs> ah, vale. No estava sentint res. Pensava que m'estaves fent la broma, tio. No, no, no, l'he pujat de veritat, l'he pujat de veritat. Què tal, com va tot? Bé, bé, bé. bé. Està, Gràcies per venir, eh? Estava a casa allí estirat, amb pilotes, eh, i, i m'ha diu, <laughs> m'ha trucat a, a Maití i m'ha diu, va, tu, vine i vesteix-te, i m'he vestit a mitges. Sí, perquè saps que em tenen abandonat? Te tenen abandonat. Qui sí, te té abandonat? En Flor. En Flor. En Forquilla. Què t'ha fet la Flor, tu? Sí, que no ve, eh, que no ve. No. Però per què no ve? Què li has fet? Algú li hauràs fet, Sí, segur. ens hem enfadat. Ja no, no, no estem junts, ja. Però hi ha papers mig, ja divorci. ja <laughs> divorci o és... Bueno, de fet, no vam arribar a casar-nos, eh? Vull dir que ah, vale, serà però... un tràmit més, més senzill. Però amb qui es, quedarà al programa? Eh, tu i jo, et sembla o què? Et fitxo? No, home, Va, ara... Eh? <laughs> Pobra Flor, ara ens T'he deixat una servilleta aquí al costat de la taula perquè me la firmis. <laughs> ah, no, eh. fos fos, no fos... Però és igual, queda gravat, tio, no en tens prou? No, no, servilletes. Si en Messi se'l pot contractar en servilletes, jo més. Molt bé, Montes, estàs, eh, estàs on fire, estàs a tope, eh? Ja, de fet... A, <laughs> Què rius? Que, no, que estàs mirant el futbol. Aquí, sí, tinc el partit aquí. Que el, Estic al Brasil. El Brasil, Brasil Uruguai. Uruguai. Però I... a aquestes altures, quan la gent senti això, ja haurà passat Brasil. És igual. Uh... Haurà passat Espanya, no? Suposo. Esperem, sí, sí, suposo uh, que sí. Això, el, quin dia ho penges? Uh, això es penja el diumenge, per tant. Però és igual, explica'm com, uh, vale, com vamos, veus els partits. Vamos en el minuto 26 no. del partido. <laughs> No, no, va, acaba, va, va empatado Brasil con Uruguay con un 0-0 clarísimo. De, en, atacando ofensivamente Brasil muy fuerte al Uruguay. Vamos 0-0, <laughs> está haciendo un partido Cavani, jugador del Napoli. o no, porque sembla que el vol ficha al Madrid o no sé por qué qui también també que fichar. volia fitxar. Eh, un jugador molt bo. Pero bueno, Uh, de música. Et, et feia no, <laughs> això de... Buenas noches, aficionados al fútbol. estamos hoy aquí eh, viendo un brasil Uruguay. Tu ets d'aquests que cuando miras la tele retransmet el partido, no? Sí, sí, sí, ah, sí, sí, sí. se la pasa a Flor Florquira, centra para DJ Monte DJ Monte remata de cabeza y ¡Gol! Un jugador de metro sesenta <laughs> marca con la cabeza. <laughs> Botes, va, escolta, que no vens avui a, a, només a xerrar, sinó que ens vens a presentar un top 3, eh? D'aquells eh, top 3 de... sí. Inf infumables teus, no? Però què dius, xaval? Però no, no, si no, el meu és... top 3 patejarà tots els teus top, top 5 que has fet amb el llarg d'aquest programa, Ucho? Segur que sí, segur, no, no, no, no en tinc cap dubte. Home, me l'he estat preparant durant 3 mesos, així que són cançons de fa 3 mesos. No fotis, no, t'emporten? No, no, no m'he posat al dia. En qualsevol cas, tindrem això, tindrem la novetat de la setmana, el top 5, que tampoc faltarà, i avui eh, punxarem, entre cometes, l'entrevista que li van fer a Marçal Ventura a la tele. Sí, senyor! A Digital Hits Magazine li van fer una entrevista, un rotllo presentant el Kama Sutra, eh? nova cançó. Eh? Sí. Ah, ah, la cançó la es diu La màquina Vuelto, perquè tu ets la màquina o ets el maquinista, Montes? Uh, jo m'agrada engrassar la màquina a mi. <laughs> Va. Bona resposta. <laughs> Vale. Va, de seguida la novetat abans m'agradaria que repasséssim les nostres vies de contacte. Oh! Et sembla o no? Sí? Oh, Harlem Shake. Sí! Vinga, Va. comença. Tu em dius el, la via de contacte. La preferència, la millor de totes. A Facebook, facebook.com barra inandoutdj on la gent se n'entera de tot el que passa amb els hashtags i totes les hòsties. Al Twitter. twitter.com barra inandoutdj Vale, el e-mail. Info arroba inandoutdj.com Uh, ah, què, què falta la més? La plana web i l'adreça física. Per ah, vale. Que vulguis. Plana web. www.inanoutdj.com Vale, uh, adreça a casa teu. Carrer Figueres número 5, 17740, Vilafant. Vis, vale, oients, oients en general. Ara, tothom qui vulgui patejar aquest programa pot adreçar pot adreçar-se a casa. Bueno, saps què passa? Que quan el programa es pensi per internet no estarem físicament aquí a la ràdio, per tant, si volen ah, picar el timbre ah, de la ràdio poden la, fer. És l'adreça de la ràdio. Ah, vale, sí, vale. sí, no, no, de casa no. no de casa no, no la diré, tio. No, no, vale, matrícula no, del cotxe. Eh, 76, 62... Eh, eh ostres, no, que t'estava a punt de dir. Ah! Eh, FX i una altra lletra, va. <laughs> Escolta, Montes, va, anem a... al lío, que avui tenim cosetes, anem a parlar novetat destacada de la setmana, et sembla? Em sembla. Digues, Dale. Dale. La novetat destacada de la setmana. La màquina ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. Novetat. Ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto, ha vuelto. piace la macchina o il macchinista? Subiti a mi tren, deve avere una pista, escucha. No hay calma en la cama, porque hoy hay cama, cama, cama, cama. now. dépêche-toi. www.inanautdj.com Oye, ¿cómo te va? Dame ménage à toi. toi, toi, toi, toi, In si Out. Si entres surtirás surtirás ballant. Eres la máquina o el maquinista. Súbete a mi tren, te daré una pista. Escucha. No hay calma en la cama, porque hoy hay cama, cama. Kama Sutra. Què muntes? M'encanta lo de cama, cama, cama sutra. <laughs> Jo en faré una que serà bu, bu, bucac. Què? Home, no li donis idees al Marçal perquè pot ser la tercera part de, de, del Levántala, no? O sigui, aquest seria una mica el follow-up d'aquesta cançó que va resar fa un anyet, el Levántala. Marçal Ventura, que s'hi torna a posar amb el Surrender DJs, amb això que es diu Kama Sutra, novetat de la setmana a l'Inanaut, un tema que li agrada al Monte simplement perquè és parla de sexe, no? I, sí, i aquestes sí, coses. I el, sí, m'agrada. El Monte... M'agrada, Miquel. <laughs> Ets molt dolent, eh, Monte? Montes. <laughs> sí. Va, vinga, anem al top 5 de la setmana i de seguida Xavi Montes, que també ens recomana tres cançonetes. Arranca. Arranca. El top 5 de la setmana. Presentes Montes? Oh, sí. En Ramal i en Manuelé. Holidays. Holidays, so beautiful. Take me to a place called paradise. Holidays, so beautiful. Número 5. in and out. place called paradise. Holidays so beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. Cançó que Montes li fa pensar amb les vacances, holidays. Oi, oh, sí, vacances, vacances, Miquel, a l'agost, toples, a l'agost? No, no fas a juliol? No, no. jo a l'agost. I tu? Jo no ho sé, una setmaneta la farem almenys, una per la setmaneta. platja, per aquí, per, per la zona, per l'Alt Empordà. Quina platja estaràs? Quina platja te no puc sé. venir a veure? Te puc venir a espiar, fotos? A llançar, per Roses, l'escala, bueno. no sé, anirem a vàries, m'agrada anar voltant, no? Molt bé, molt bé. Estàs morenet, eh, per això? Tu sí, ja has anat a la platja. nota? Do, sí. Dos dies almenys. Sí, sí, sí, sí, ja se comença a veure Moreno Macizorro. Almenys no és el, el, el, el blanc, no? D'altres anys. No? Blanco leche! Blanco leche! Molt bé, en qualsevol cas farem vacances de l'Inanau out ben aviat, eh? ens queden un parell de setmanetes i ens direm doncs, a la platja, com diu el Montes. Pugem una posició més i trobem a Geo da Silva i qui més? I Jack Mazzoni amb... Ehm, Bomba, yeah! Número 4, boníssima! Boníssima! número 4. Planetes Montes. Hey. Hey. Oh. oh. Hòstia, me mola molt. Te'n dones compte que arriba l'estiu i les cançons aquelles així eh, fresquetes, doncs, eh, arriben? Eh? M'agrada, m'agrada, m'agrada el rotllo, que Me dona alegria, bon rotllo. Tinc ganes de sortir, fer-me una copeta, un mojito. Una caipirinha, ets de mojito, tu? Sí. Jo mojito, mojito, m'agraden els mojis. Aquesta també t'hauria de sonar, porta uns quants anys ja, eh? Carolina Márquez, Floraida i Dale Saunders, 5 La La La. la. 3. Montes, mira que n'estic de segur del que m'has dit abans, fora d'antena, que et deixo que ho diguis en antena, va. Ho puc? Ho, ho puc pots dir, ho puc endavant. jurar i perjurar davant de tots els oients de Out? Endavant, sàpalo. Vale. me senyors i senyores oients de Out. <laughs> Oh. avui, quan sortim d'aquí al programa, el senyor Maití i jo ens anem a fer fifes, però com que el tio és un xulo... Puc dir tacos? Prepotent, deixem-ho així, ja està. Xulo vale, un és Cristiano un, Ronaldo, Un digues. xulo piscines. Com el guanya el FIFA, la foto es penja a la web del resultat i el plorant amb els pantalons baixats en mica. Ah, no, no, no, això no m'ho havies dit, això ah, pantalons. Eh, no. A, això són clàusules del contracte, Ho tu. Ho sento molt, no, això sí que no. Ara penges la foto, si vols, va, deixo. Com te pellissi van del FIFA. Ara, ara, et dic una altra cosa, com te pellissi jo la penjo jo a la foto, eh? No, eh, aquesta, aquesta clàusula no hi és. Molt bé, doncs vinga, número 3 aquesta setmana per Carolina Márquez. 5, la la la, pugem una més. A la de plata ens queden dues per descobrir. La primera d'aquestes, doncs, des de Girona, el gironí Jordi MB amb la Emisu, Close Your Eyes. Oh. I hit so hard when I hit the ground Yeah, yeah When I came to You were nowhere to be número 2. és una exclusiva de l'Ina Nau. Ina Nau, amb Mighty i Floor Killer. senyor, doncs aquest és el nostre número de la setmana des de Romania, la Elena George, creadora de d'èxits com, per exemple, eh, Disco Romancing, oh. Hot Girls, oh. Amar tu vida, oh. Your Captain Tonight... Sí! <laughs> M'agrada dels montes. Oh, i Miquel, m'acabes de fer un top 5 de l'Helena George! no, perquè falta el número 1, que és Hipnòtic. Hipnòtic! Mare de Déu! L'Helena està que se sale, tio! M'encantes, Montes. A tu també. Escolta'm, fem una cosa. Mm, Què fem? Deixem el top 3 per al final. Sí? O sigui, posem una mica de veus, una, sí, deixem la pel música final, pel final. T'agrada guardar-me seguir-se <laughs> un bon postre. I anem a fer una cosa, anem a, a copiar, a repetir, a piratejar... Esgae, esgae, esgae! <laughs> L'entrevista que eh, li van fer a Marçal Ventura des del Digital Hits Magazine. Així va ser. És l'entrevista de la setmana. Doncs seguim el Digital Hits Magazine d'aquesta setmana. Avui tenim la nostra secció dedicada als DJs i productors del nostre país, una part del programa que arriba més o menys a mitjans de mes i ho porta una persona que es diu Mike T. Què tal, mister? Com, Com va? Estan? També Bé? o què? Sí, comença a fer calor aquí al plató. Sí, ara ja comença a fer calor. Proposo ja eh, fer l'última entrevista a la platja. No sé què us sembla la, la idea, sí. però de veritat que comença a fer calor, eh, es nota. Uh, ho, ho podríem intentar, perquè a més a més uh, fa unes quantes temporades la, la, la gent que ens seguiu des de fa molts anys ho sabeu que hi havia hagut estius que havien fet el programa des de la platja. Eh? Jo penso que anar a la platja amb l'Arnau Vila, amb la Blanca... Amb biquini, la amb biquini, Blanca, l'Arnau també, perquè no? <laughs> I la Marta. Nosaltres també, no, no, no. Bé, això ja, això ja Eh, això ho podríem qüestionar més, si anar, anar banyador o, o, o anar sense, en aquest cas. Però bé, avui estem aquí, avui passarem una mica de calor, però Tenim una entrevista bastant important perquè és una persona, podríem dir, un dels DJs del nostre país més internacional. Sí, de fet crec que vas vestit sí. una mica en honor seu, Time to Love, eh? Sí, sí, sí, sí. <laughs> avui m'he secat i dic, avui et posaràs la samarreta del cor, eh? Com una com un acte d'agraïment per la teva secció. Eh? Correcte. Eh? No, no, també em referia perquè avui tenim sí. un dels dijòqueis ah. eh, més importants del nostre país, creador de temes com Time to Love, eh, Levanta-la, Pito Pito i molts d'altres. Avui tenim el locutor de Flash FM, el Marçal Ventura. Estarem parlant amb ell sobre la seva nova cançó que es diu Kama Sutra. Eh? Mm. mm. és la continuació del, del, del Levántala. Sí. Doncs ens explicarà una mica doncs, eh, com li està funcionant i bueno, a, veure, a veure si té pensat fer algun remix o nous projectes, qui sap. Exacte, un tema que fa molt pocs dies que, està, que es pot escoltar, que es va presentar i que està tinguent molt bona acceptació a través de la xarxa i ho fa des d'un vídeo líric que tots podeu veure si entreu a YouTube. Ara, Mike T, veiem un fragment d'aquest vídeo per presentar aquest nou tema que és el Kama Sutra i després tenim aquí el seu creador principal que ens presenta aquest i moltes més propostes. Avui marxo, Mike, i avui et deixo sol amb ell. Vinga, va. Perquè vull que estigueu íntims, que tingueu un ambient íntim avui per fer aquesta entrevista. Doncs levanta-la, va. El <laughs> Kama Sutra i de seguida Marçal Ventura avui a Digital Hits TV. No hay calma en la cama, porque hoy hay cama. Kama Sutra. Marcel Ventura, com estàs, nen? Què tal, tio? Tot bé o què? Molt bé. Escolta'm, estàvem veient aquest eh, vídeo líric del Kama Sutra. La pregunta és, tu ets la màquina o ets el maquinista? Doncs no sóc ni una cosa ni l'altra, eh? uh, <laughs> a veure, cadascú de nosaltres pot ser una màquina uh, sexual, no? Eh, de, depèn d'aquests moments, i maquinista doncs, és un joc de paraules que ha vingut per... Si vols, t'ho explico ara o més tard. Endavant, sí, sí, perquè bon rotllo. Jo, entre la màquina i la maquinista no, no sé diferenciar. No, la veritat és que al principi la gent diu, a veure, màquina o maquinista, però si això és surrealista, no? A veure, mm, com que bé sabeu que el Kama és la segona part doncs, de, del Levántala, precisament una de les coses que va quedar més de la cançó, més que si eres la màquina, Levántala, era si eres la màquina, no? Doncs precisament la millor continuació és dir eres la màquina o el maquinista, per què? Per què Maquinista és la persona que, que inicia el tren, no? I precisament aquesta és una cançó que té molt a veure amb aquest tipus de, de ball que avui una miqueta que, que es torni doncs, a, a posar a les discoteques, no? El fet de que abans la gent, depèn de quina cançó, s'agafava fent una conga, fent una miqueta el tren, doncs precisament qui comença a, a conduir el tren? El maquinista, no? O, o sigui, imagino que ja hi haurà el, el baile, diguéssim, de, de, el ball de la, de la cançó, que serà? Rollo Follow the Leader o, o què? Mm, bueno, serà com una espècie de, de, de conga, la conga del Jalisco, saps? Però després Paquito el Chocolatero arrambant-se, saps? Pot estar molt bé. Home, això, eh? si més no, si més no... A veure, si tens ties davant i darrere, home, si més no toca, saps? Sí, sí, sí. sí. Uh, Marçal, Kama Sutra, un tema que vas presentar fa poquet a l'Extra Flash. Eh, sí. Uh, de fet, ja ha sortit a la, a la venda ja fa un parell de setmanetes. Sí. Uh, què tal les opinions de la gent? De moment, el feedback doncs mira, eh, sincerament, hi ha gent que no li havia agradat a Levantala, per tant, la gent que no li agrada a Levantala no li agrada la Kama Sutra, però sí que la gent que, que li ha agradat la cançó, doncs penso que, que ha encaixat molt bé aquesta segona part i les reaccions són bastant positives, o sigui, m'esperava més reaccions negatives perquè sempre fer una continuació d'algú, si algunes parts, segundes partes nunca foren bones, pues pensava una miqueta que, que la gent pensaria això, no? Però bé, jo estic bastant satisfet, eh? Ha estat difícil, perquè clar, superar el Levantala és molt difícil, sí, no? Sí, sí, sí, sí, totalment. Vull dir, jo tenia molt clar que feia la segona part, però perquè em venia molt de gust de fer-la, perquè és una cançó que ha donat doncs, molta repercussió i em venia molt de gust doncs, donar-li més continuïtat en això, però tinc molt clar que que l'efecte sorpresa que tenia la primera cançó no la té la segona, però estic satisfet. Nosaltres, els DJs que som molt friquis amb el tema això d'iTunes, eh, posicions, eh, suposo que has arribat de les més altes, no?, la llista de, de, de ventes. Sí, sí, sí, vaig arribar al número 4 de Dents, que, que està, penso, sí, molt bé, el primer dia de, de sortida a la venda. Va estar en el general, crec que en el 20, Clar, el general és competir doncs, amb James Blunt, amb Pablo Alborán, Juan Magán, etc etc. I, I res, es manté en el top 100 de les més descarregades. Això a nivell d'iTunes estic content. A nivell d'altres plataformes digitals no, no ho he pogut mirar, ni, ni Bitport i tal, i a nivell de YouTube doncs, va sobre unes 3.000 visites al dia en un canal que pràcticament no té subscriptors, que tu bé saps sí, que sí, si un canal sí, sí. té molts subscriptors és més fàcil no, d'aconseguir més visites. Sí, sí, de fet tenim el vídeo líric penjat, videoclip suposo que d'aquí poquet, no? Tindrem alguna coseta? O... Uh, sí, de fet, uh, em sembla que de seguida el tindreu. Estava, està al caure. Sí, sí, està molt junt el fet de tenir el vídeo lírics amb, amb el videoclip, però més que res, mentre esperàvem el videoclip, doncs de tenir una miqueta del vídeo lírics, no? Tens pensat fer algun remix, alguna mena de remix del tema? Penses enfocar ja aquesta versió? Explica'ns una mica. Doncs eh, hi ha alguna persona que m'ha demanat que li enviï els midis i les acapeles per fer remescles, però no sé si faré com el Levantala, que, que no es van fer remixes, però vaja, si tens alguna proposició deshonesta ja ho saps, eh? No, no. eh? <laughs> Perquè el Levantala és un tema que de fet encara avui en dia segueix funcionant, no? La, la punxes a les teves sessions o...? A veure, jo la punxo perquè l'he fet jo amb el Surrender, clar, evidentment cada persona que ha fet una cançó doncs cuida una miqueta més els seus temes, no? Uh, això doncs, hauries de parlar més d'això, que és tu punxes, tu saps si la reacció és bona o no... De moment encara segueix sent bona, encara, eh? Encara, bueno, <laughs> la pilota. <laughs> I, bueno, sí, encara, encara la punxo i faig una miqueta el dròpol, no?, amb la cançó. Una de les altres cançons que segurament també punxes de fa poquet, que vas treure al mercat, el Time to Love, amb la sí? Ivia de Muja, portem uns mesos eh, eh de la cançó, què tal ha anat de, eh, la reacció de, de, de, bueno, de ventes, de, de funcionament, com, com ha anat? Com ha anat? Doncs, eh, a veure, eh, no es pot equiparar amb temes de pista com el Levantala, com el Kama Sutra, com l'Stay With Me, però estic més content ara que al principi, perquè hi havia com, com un, un temps en què no passava res amb la cançó, sí que ha sonat en emissores i ha arribat al top també 4 d'iTunes, però no, no s'arribava a punxar molt a les discoteques, no? També és un tema més pop que de pista, això ho tenia clar. Però últimament he rebut notícies que s'ha llicenciat a Japó, a través de Sony, que s'ha llicenciat també al Regne Unit, o sigui, s'ha llicenciat a, a 4 o 5 països i estic molt satisfet, i més entrar en el mercat de Japó, que els japonesos ja sabem tot com són, són peculiars, no? I que, que s'entrin allà doncs, eh, és important. Per tant, l'objectiu per mi està assolit, era fer una cançó amb què l'Ivy estigués contenta, satisfeta, que ella la considerés un follow-up del, del La La Love, eh, i que fos un tema més popero i que pogués arribar al màxim possible de països. Ho has explicat segurament moltes vegades, de fet eh, amb la ràdio vam comentar, però eh, per la gent que ens està veient ara mateix, què tal el treball amb la IBI? Com, com ha anat? O, Molt bé. Com va arribar el contacte i com... com... Uh, no va arribar més contacte perquè no, no? vas de deixar, <laughs> perquè... No, no, molt bé, la tia, hòstia, és que és tan fàcil treballar amb ella. Sí? Sí, sí, molt, molt. O sigui, no posa pegues a res, li van dir, per exemple, en alguns takes, en algunes frases, que, que ho interpretés més, que li donés la volta, ja sabem que hi han ties que són super mega divas i a la que ho han cantat tres vegades ja no volen cantar-ho més. Ella no, no, cap problema. Si s'ha de fer deu vegades, deu vegades. Això a nivell professional, vull dir... Eh, excel·lent. A més, té una potència de veu tan bèstia que es va haver de baixar el compressor al mínim. Sí, sí. O sigui, té un xurro de veu, té una potència... Jo no sé si d'on treu aquesta potència. Suposo que de ja m'entens, no? Vale. <laughs> doncs, i, i res, i molt bé, i, i com a persona també molt bé, un 10. Molt fàcil treballar amb ella, molt simpàtica, jo penso que arribarà molt més lluny, eh? Doncs eh, així ho esperem. Hem parlat de present, de passat i parlem de futur. Sí? Eh, tens pensat fer la trilogia Levanta-la o, o, o projectes nous? Explica, va. Ostres, eh, tot depèn de, de com vagi el segon. O sigui, si el segon eh, arriba al pal, saps allò de dir, vale, sí, ja hem tret tot el suc que podíem treure de la ninfòmana, pues no es farà la tercera part. Tot i que sí, hi han frases que no s'han utilitzat de la segona part que donaven per un altre tema. Per tant, aquí ho deixo. Doncs ja sabeu, eh? Uh, esperem una mica. De tots els temes que portes, perquè ja en portes uns quants, sí? uh, amb quina et quedaries? quin és el teu preferit? El meu preferit a nivell de, de producció, de carinyo i tot plegat, el Time to Love, perquè eh, s'ha trigat molt a fer-ho, eh, s'ha fet amb una persona doncs, que és de fora, que ja ha tingut la seva repercussió siguent d'Eurovisió de, i tot plegat. Aquest li tinc un carinyo especial a banda de tot això perquè és el meu single. O sigui, eh, es pot dir que no ho he fet en cap més jockey, no? I per això per mi ha suposat doncs, un punt i a part una miqueta del que estava fent. Això no significa doncs, que no segueixi fent música amb altres disjoquis i productors, perquè ho he fet amb el Surrender sense anar més lluny amb el Kama Sutra. I després, a nivell de repercussió, està clar que el, més fàcil és el, el levantar-la. Mm, no estancar-se en un mateix estil, doncs anar variant una mica, no? Doncs sí, clar que sí, en la veritat està en el gust, no? Sí, sí. No sé. Parlem una mica de, de tu com a ok? Uh, eh, Defineix-me una mica com seria Marçal Ventura, com una, una sessió de Marçal Ventura. A veure, intento que sigui molt dinàmica, mhm. eh, perquè eh, es veu doncs, que la gent doncs, necessita estímuls constants perquè doncs, no n'hi ha prou amb, amb la música, no? està a la discoteca i necessita fer altres coses. Per tant, bé s'ha de guarnir doncs, amb el que es pugui. Si, si hi ha samarretes, si hi ha coses que es puguin regalar, es fan en aquell moment, si es pot interactuar tot al màxim amb, amb la gent més que millor. I a nivell de música, doncs m'agrada que sigui força diversa. Vull dir, eh, aposto molt per la música dance, però si he d'entrar una o dues cançons electrolatino per donar més oxigen a la sessió o he de donar puntes una miqueta més canyeres amb el big room o altres estils, doncs ho faig més que res perquè no m'agrada que centri la sessió en una rutina, vull que hi hagi un toc de sorpresa, vull que sigui tot el festiu possible, que hi hagi molta energia i, en definitiva, això seria el concentrat de les meves sessions. Una mica l'etapa de, de ràdio, o sigui, productor, eh, dijòquei i locutor de ràdio a Flash sí. FM des de fa poquet que estàs presentant l'Extra Flash. Què sí. tal l'experiència? Bé, molt bé. La veritat és que estic content. M'ha donat com una miqueta més d'energia de, i de, de motivació per fer ràdio, perquè, vull dir, està clar que no és el mateix fer un programa que presentar fórmula, tot i que Eh, jo estava còmode a la fórmula perquè, clar, ja, ja m'estava bé, no?, presentar quatre cançons i tot plegat, vull dir, estava molt centrat en el tema del i de produir cançons, i m'ha donat, doncs, com una espècie d'alegria, m'ha fet recordar una miqueta quan començava a fer ràdio, el fet de poder fer l'extra flash, perquè et dona com una miqueta més de llibertat, i, i vaja, no sé, s'haurà de veure amb el temps si, si sóc digne o no d'estar en aquest eh, lloc o no, i de suplir el Codina, ell és més showman, i intento, doncs, que la meva millor arma sigui la selecció musical i ja està, i que la gent s'ho passi bé i que estigui entretinguda en aquestes dues hores i ja està. De fet, l'adaptació ha estat una mica més senzilla del normal perquè ja, estava, ja eres com un de la família no? de sí. l'Extra Flash, presentant el promolog ja eh, dos dies a la setmana i últimament els dilluns i els Sí, sí, com qui no vol la cosa semblava que jo estigués allà per tant per entrar, no? Eres el segon presentador. Exacte, estava a la banqueta jo, eh? Era el Tito, no? El Tito. Doncs sí. pues, uh, res, no, molt bé. Era possiblement el programa, si n'havia de fer un, on ens sentiria més còmode, uh -huh. perquè, evidentment, fent un flash matí, o sigui, no m'hi veig, perquè sí que s'ha de tenir un caràcter més, més de showman i jo mai m'he vist un comunicador ni res. Vull dir, a mi sempre m'ha agradat la música, he començat de jockey i, mira, he anat a parar a la ràdio. Mm. Si et preguntés, jockey, productor o locutor de ràdio, amb què et quedes? Primer de tot, o sigui, jockey perquè he començat entrar amb la música de disjockey. Després eh, ha vingut els programes de ràdio i tot plegat. Ara com ara, tot i que m'ho passo molt bé amb la ràdio, amb l'Extra Flash, disfruto més creant i materialitzant una miqueta les meves idees a través de, de la música, a través de la producció. O sigui, estaríem entre disjockey, productor i després eh, el tema de, de locutor. I parlant de preferències, tema preferit, és a dir, el tema que t'hagi marcat eh, la teva vida, que diguis, aquest tema sempre serà el meu preferit. Un tema preferit, eh, de vents o de... Del que sigui. És que, clar, eh, quan et fan escollir de tota la teva vida, no sé si és que tinc poca memòria o és que n'hi ha tantes coses que m'agraden, no sé, diria potser algun tema de màquina, no? Sempre la màquina m'ha agradat i... Mira, diré 9B3, El bosque de colores, més que res perquè va ser el primer maxi que em vaig comprar. Ja i em sembla que va ser el primer disc que vaig presentar en una ràdio. Per tant, mira, dic que aquest per, perquè per és el que m'ha vingut ara. Uh, Marçal, d'aquí uns anys, com et veus? Com em veig? Com a professional o...? Com a professional. Espero que no estigui, estigui més prim. Eh? Sí? <laughs> A mi també em tocaria una mica, eh? Sí, no? jo, vaig a córrer, jo vaig a córrer pel bosc, el que passa és que, hòstia, eh, no n'hi ha prou, tio. Fa sorprima per això, eh? Sí, però... Jo vaig increixent, diguem. No, no, bueno, jo penso que, que vaig per bon camí a nivell d'aquesta rutina d'esport, no? Uh -huh. No sé, d'aquí uns anys, doncs, eh, quan vegi que no dongui l'energia suficient en una sessió, doncs eh, serà el moment de plantejar-me coses, de dir, escolta'm, ja no ets el que eres, per tant, anirem-nos retirant mica en mica, però sí que m'agradaria, doncs, no sé, estar vinculat amb la música, doncs, a nivell d'AR, en algun segell mm. o a nivell d'alguna promotora o possiblement doncs, eh, donar a conèixer un altre artista potser un altre pseudònim meu, mm -hmm. que em senti més còmode eh, doncs, sent més intimista, potser no tan canyero, o, per exemple, ajudant a un artista de zero doncs, a crear-li la seva trajectòria. Jugant una mica amb les paraules d'una de, de les teves cançons, eh, Marçal Ventura, què fa quan se levanta? La? Quan se levanta la... Què és, què és el primer? Doncs pues mirar el mòbil, tio. I tens molts whatsapps? Uh, no, no. Bàsicament eh, miro el Twitter, miro el Facebook. Tu no ho fas, això? També, també. És que, tio, estem enganxats, eh, tio. Sí, sí, massa, massa. De fet, eh, estem menjant a, qualsevol restaurant i ens veus amb el mòbil, que vull dir que hauríem de parar una mica a Sí, tio. Eh. I ara, ara escolta'm, tu no sé si ho tens, però a uh, Instagram amb els vídeos, sí, això és la canya, eh, tio. Sí, sí. Clar, I una altra cosa, una mania que tinc que, que, que l'estic traient, la de, la de fer fotos als menjars. No sé si et ah, passen sí? a tu també, no? No. <laughs> no. <laughs> de, moment, de moment no. Això l'Arnau i el David ho poden eh, corroborar. Marçal, anem acabant l'entrevista. M'agradaria bueno, que fessis una mica de promo, ja que, ja que has vingut, a nivell d'internet, sí? Eh, on, on et podem trobar? És a dir, Instagram, Facebook, Twitter... Doncs mira, mm, mira, em podeu veure a l'Instagram, ja que he començat a parlar del tema. Instagram és arroba Marcel Ventura, uh mhm. -huh. la mateixa arroba cap al Twitter. Uh, mira, fem-ho més fàcil, eh? que se'n vagin a la pàgina web marcelventura.com i allà doncs, eh, uh, ho deriven a tot arreu, al YouTube, al Twitter, Facebook i SoundCloud i tot plegat. Marçal, última pregunta, la que sempre ens agrada fer a tots els nostres convidats, eh, les joves promeses que estan començant o aquell que, que vol començar a tocar un plat o tocar un CD o vol començar... La controladora a o... Ah, sí, o, o vol començar a produir. Què sí? els hi diem? Dóna'ls el consell. A veure, ara és molt complicat, ja ho era abans, però ara és molt més complicat el fet de, de que hi hagin oportunitats, no? perquè inclús per als dijòquers que estem a Catalunya, el fet de que mm, demostrar les coses a Europa també ens costa, per tant, és una miqueta el que li pot passar a la gent que, que comença aquí a Catalunya. Ser molt persistents, intentar donar aquest punt de valor afegit de, de mira, jo sóc diferent a la resta per això. Si fas el mateix que tothom, serà molt difícil que destaquis. O has de ser el millor en allò o malament rai. I a banda de, de buscar aquest punt diferent, has de ser com molt persistent, no? O sigui, has de, de ser com molt pesat, d'invertir-hi moltes hores. I jo penso que només s'aconsegueix d'una única manera, que és tinguent una passió brutal cap a aquesta feina. O sigui, dedicar la major part del teu temps per això, perquè sigui la teva vida. I amb això penso que tard o d'hora s'aconsegueix. Marcel Ventura, agafarem també el consell nosaltres perquè de fet ens interessa sàvies paraules. Ha estat un, tot un plaer tenir-te per aquí, per cert, vas igual que, que jo, a veure si la propera vegada... Sí, la propera vegada si porto un tanga espero que no em copis. <laughs> Marcel, moltíssimes gràcies, que tinguis molta sort amb el Kama Sutra i amb futurs projectes que segurament que, que trauràs al mercat ben aviat perquè ets un, un dijòquei que no para, que Això intento. al peu del canó i això, que, que et vagi molt bé la vida. Una abraçada, Marc. Va, una abraçada. <laughs> Senyors, nosaltres ho deixem aquí amb la secció In Out, fem una petita pausa per la publicitat i continuem al Digital Hits Magazine. Fins ara. Adéu. In and Out. Si entres avorrit, sortiràs ballant. Molt bé, Montes, doncs hem escoltat aquesta entrevista de Marçal Ventura, creador juntament amb el Surrender DJs del Kama Sutra, i encarem aquesta recta final de Out, edició número 35, que no ho hem dit oh. abans, amb Xavi Montes. Sí, és el Monti Moment! <laughs> m'agrada, m'agrada. Monti Moment! Escolta, serà la secció de l'any que ve, el Monti Moment. El Monti Moment. Amb tots vosaltres, el Monti Moment, patrocinat per Estrella d'Am. Anem a presentar tres cançonetes que li agraden d'allò més si bé, doncs comencem per la número 3, fem un format top 3, si et sembla. Sí, el super top 3. Uh, eh. La 3 és per... Uh, la 3 és per en One Republic. La cançó es diu If I Lose Myself i la remescla és d'ells mateixos. Alesso en One Republic. M'agrada com ho expliques. One Republic, els de l'Apollo Jais, juntament amb Alesso, If I Lose Myself. Sona bé això, eh? Pujo sí. el volum, sí? Sí, sí? Monti Moment. Dale! Dale! Número 3. Fuentes, com em definiries aquesta cançó, va? És la... La canya, la canya. <laughs> Molt bé, Montes. Què tens aquí? Què me poses aquí? Uh... Eh, Una altra, no? Sí. La, la número 2. Eh, número 2. És tan diferent el, el top 5 eh, de la In Out amb el teu. Home, és que el meu selecte. És, és la... Sí, sí, sí. Mm. sí. Estic d'acord amb tu. Um... Ens presentes el número 2, que anem malament de temps, Montes. Aquest és Harwell, un bon tio, un bon company. Um, company. Dirio... Ah, sí? Van punxar amb ella fata? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. sí molt, bon, molt bona persona. En Dirio, Fit, uh, eh, Bringing Lights, i la cançó es diu Never Say Goodbye. Número 2. rotllo, això de baixar i tornar molt, a pujar. És, és raro, és psicodèlic i m'agrada molt el rotllo aquest que t'adona. Eh. Això que te, te quedes aplatanat, sí. te quedes atontat i dius, què passa aquí? S'acaba això? Totalment d'acord amb tu, amb el que dius, amb les sí, teves sí, paraules. Tu, escolta, aquestes fotos que has tirat, eh, cuidao, eh, amb el que fas, perquè... Tot, les puc penjar totes a la pàgina web? Hi ha alguna que no quedeu massa bé, em penso, eh? Vale, totes que... quedem com el cul, que eh, s'ha de reconèixer, tu. Bueno, anem a per la millor, la més selecta. Sí, abans ens despedim, et sembla o no? Ens despedim amb la number sí, one. Sí, Xavi, gràcies per Miquel, venir. Miquel, gràcies per trucar-me. Tot un plaer. Ja saps que tens les portes obertes sempre que vulguis, eh? Només falta que me truquis. Jo sempre que no hi hagi Floor Killer, doncs ja saps que pots venir. Jo me poso els calçotets i vinc. No tinc pas cap problema. <laughs> Xavi, moltíssimes gràcies. Que, bueno, si no tornes a venir per aquí al programa, doncs que passis unes molt bones vacances. Em refereixo a aquesta temporada, perquè la temporada que ve estàs fitxat. Vull dir, ara que t'hem ensenyat... Ja he vist, que ja, has, ja has vingut diverses setmanes, ja te tenim una mica adiestrada. no, no? m'ho passo molt bé, m'ho passo molt bé. Doncs, escolta'm, eh, Xavi, que gràcies per tot, cuida't moltíssim. A tu, a tu. I ens, eh, bueno, presentes l'última, et sembla? Et presento l'última? Sí. Sí? Cardali. Vale, és Axwell amb Sebastian Ingrosso, la cançó es diu Road, és la cançó que surt a la pel·lícula de Monstruos. Doncs allò, eh, ja ha sortit aquesta pel·lícula de monstros? Sí, està a punt sí? de sortir i és la banda sonora. Ells han, han contactat a aquests dos perquè facin la cançó. Doncs estarem a lloro. Amics i amigues, fins aquí l'Inanaut, una abraçada de Mike T. Ens escoltem la setmana que ve. Adeu. Número 1 Això és una exclusiva de l'Ina Naut.